Bosteguneko trek bat Nepalen, pertsona elbergitu bat lagunduz, egoak mendian elkartearen proiektua da eta alduden astean burutuko dute. 2008an esortu eh, zen egoak mendian elkartea trail desberdinetan joelet batzuen bidez elbergituen laguntzeko. Elkarteko kideden Filip Mongabur aiektarrak aipatzen dauku zer den joeleta bat. Eh, jureta bat da eskoga bezala salbu da fotila goxo bat, bada jota bat, badira gestak eta behar da pusatu eta tiratu, eta la, behar da izan amak bat eh, gutienez, eta pusatzen duzu eta tiratzen duzu. Eta beraz, zemendian ibiltzen zizte olakoekin, eh, ze lasterketetan edo olako ateraldiak zien artean, zeiten duzien? Bai, denetarik hemengo lasterketan ibiltzen gira, e, adibidez, irukasko egin dugu, edo zein dugu beste baina nire egiten ditugu ateraldiak eh, igandetan, erola adibidez, baigura, edo urtsuia, edo batzu, ateraldi simple batzu. Eta hala, nola, nola martxan da abiantzizte, amaknaka, bik hartzen dute, nola da binaka, launaka? Ebe goiti abian delaik eh, <laughs> eta gero depende, bai e, gutienez binaka jaustetan eta olakoetan, manan e, eh, bergira izan amak bat beti itzulikatzeko, eta bon, ala, bat atxeman itzulikatuz, eta Hala, momentu goxo baten pasatzeko ere, ez zaila da, baina ez gira hor uh, eh, xeatzeko. <laughs> Kogika ere edo? Bai, kogika jostean, bai, bai, aujak bai. badirari konten dira kogika hiltzea, bai, bai, kogika ere. Egan bezala beraz, asteburu untan Nepalera joanen dira, egoak mendian elkarteko amag bat kide, pertsonal barritu batek ilantrek baten egiteko, Filip Mongabur taldearen parte da, aipatzen dauku nola jinden ideia. Ideia jinda, bada kide bat uh, eh, dena, Beraz, berak ezan du, nik ezautzen ditu jendeakan, familia badutan, eta hola pixkanaka eda ideia sortu da. Gero ezan behar da Nepala, da mendian ibiltzen dira entzat, Nepal da, ah, Nepala izan da, mendigorenak handira, eta hola. beraz, aratabian gira, e, eh, apililean. Eta beraz, han zer, eh, mendi baten, eh, mendi baten gailujati igotzeko edo... Bai, izanen da sei eguneko ibilaldi bat, eta <clears throat> helburua izanen da pasatzea mendi baten kaskoan, kasik bos mila metrotan, lepo bada ez da ahun kasko bat, eta ea egiten aldugun ez ala ez, normalki egiten alko da, eta ideia da sei egunez egitea itzuli ino bat, eta pasatzea lepo hortarik. Trek bat? Trek bat, bai, bai. Ez da lasterka izanen, zenta amak bakarrik, beraz behar ditugu bostegunak, eh, bostegunez forman izan, beraz izanen da kurrituz, egun eh, ere azkarrak, seurenik baina ez lasterka ez. Hala. Eta ziek amak bat, hor eh, prestatu behar da, baduzie programa berezi bat prestatzeko? Uh, fisikoki ez, uh, forman izan makarrik, Gero fisikoki normalki bon, denak uh, pixkat beren gira eta bon, ala ere bide zabalak eta izanen dira normalki. Beraz, agiriko, bueno, joalki untzaia pastuko da. <laughs> Eta han, i, ziek ibiltzeko ez dakit bat duzie serpa delakoak? Bai, bai, ikuan induko serpa batzu zen, eta bon, ala, seiguneko puska gurekil, gehi zueleta pusatzeko, beraz bai, ikuan induko serpa batzu gekilan. Eta sube, mi esker zuri, Filip Mongabir? Mi esker zuri.